Umma Suleiman ya fito daga cikin asibitin don dama a waje a harabar asibitin ta can gefe takan ɗan shigar a wani sako take yin sallah idan lokacin sallah yayi ganinta ya sa shi ma ya kifa kansa a bikin windo daga gani kuka yake gaban ke ci gaba da faduwa das das tamkar zuciyarta za ta fito waje ta yana neman ɗaukewa, tsabar wata irin fargaba da ta durar mata idan ta ya fito waje ta dace kirjinta ta riga ta san Abbas ne wa'adi yayi a nan wajen ta san dare ita kadai don koso somewa ta yi fita hayyacinta ta yi Allah kadai ya sani don dai ita dai bata san me take yi ba gaba ɗaya hankalinta ya gama fita a jikinta amma idanta a waje hannuwanta kuma da sai a kirjinta ma'azam ne ya fito ta dinga lallashe ta amma ganin halin da take ciki ne ya sa ya koma cikin asibitin da sauri suka fito tare da wasu nurses mata guda biyu su ma sun lura da halin da take ciki ɗaya ta koma ciki da sauri ta ɗauko roba wani kamar ruwa a ciki tana zuwa ba bata lokaci ta fesa mata a jikinta Maryam ɗin ta saki wani irin kakkarfar ajiyar zuciya sannan idanunta suka lumshe su ma ta sulale a wajen ta kwanta haka nan suka gadon ɗaukar marasa lafiya suka ɗora ta a kai sannan suka shiga da ita cikin asibitin Suleiman Yahuza da Mu'azzam su kam gaba ɗaya komai ya gama jagule musu ga ciwon mutuwa ga Maryam a kwance babu yanda take gaba ɗaya ma sun rasa me ya kamata shi. ma'azzam ne ya daidaita kansa sosai sannan ya tafi embassy na Nigeria a nan England da yake akwai abokan yayinsa Ahmad yana aiki shi ma da nan embassy din kuma yana yawan zuwa ya duba Abbas din don dama can mutumin shi ne sosai to shi ne mu'azzam ya je ya sanar da shi halin da ake ciki shi kansa ba karamin kaduwa yayi ba da jiya suwar Abbas din tare suka taho da wasu 'yan Najeriya har da iyalansa ya tura babbar 'yarsa wadda take jami'a a nan ya ce ta kula da Maryam sannan ya ja kunnen su cewa ko da an bugo waya daga Najeriya kar su yadda su faɗa musu halin da ake ciki zai iya kokarin sa ya ga an samu jirgin da zai je Najeriya a cikin 'yan kwanakin nan duk wanda ka kalla a cikin su dole ya baka tausayi don tsananin tashin hankalin da suke ciki ita kan Maryam tun da ta dawo hayyacinta gaba ɗaya kukan ma neman sa ta ta rasa yar budurwar da take wajen nata wato Sumayya ita ma tana ta dan tun da Maryam ta farfado bakinta da yi shiru ba wajen yi mata nasihohi tare da kalamai masu kwantar da hankali haka ma mahaifiyarta Hajiya Bilkisu ita ma ne mutuwar take tana tausaya wa Maryam ba kaɗan ba Alhaji Umar Ingabawa tun da aka rasuwar nan bai zauna ba daga shi har iyalansa yana ta kokarin ya ga yanda za a tafi da gawar Abbas gida Najeriya kusan kullum sai an kira su Suleiman daga gida ya fi so a kirga ana tambayar su jikin Abbas ba ƙaramin dauriya suke yi ba wajen nuna musu komai lafiya jiki yayi sauki sosai da suka yi waya da Atiku da Hafiz cewa suka yi suna nan zuwa a cikin sati mai kamawa bayan Alhaji Umar inda baya ya gama shirye-shiryen tafiyar su an samu jirgi a nan yake shaida musu jibi insha Allah da yadda Allah za su tafi amma gobe yana son ya kira Alhaji Ahmad ya shaida masa halin da ake ciki dan bai kamata a ce haka kawai kwasan su gansu da gawar Abbas ba Suleiman yana share hawa yake haka ne Alhaji babu abin da za mu ce da kai shirya addu'a da fatan alheri Allah ya sa ka gama lafiya yace babu komai Suleiman wannan yayi wa kai ne fata na dai Allah ya ji kanshi da rahama gaba ɗaya suka amsa da amin washe gari ana yi gobe suka taho Najeriya Alhaji Umar ya kira Alhaji Ahmad a lokacin yana wajen aiki shi kansa Alhaji Umar in don dai babu yanda zai yi ne don fadar irin wannan labari ba karamin abu bane to amma yaya za a yi tunda ya zama dole a matsayin sa na musulmi dole ya yarda da hakan tunda mutuwa tana wuyan kowanne ne bayan sun gaisa ne tare da tambaye tambaye iyalai har Alhaji Ahmad din yake tambayar Alhaji Umaru yaya ya bulla ko wajen su Abbas yaya jikin nasa to a nan ne Alhaji Umaru yake faɗa masa bayan ya ɗanyi masa yar nasiha sannan yake shaida masa Abbas sai haƙuri. Allah ya yi masa rasuwa kusan kwana biyar da suka wuce yanzu haka ma dalilin da ya sa ya kira shi kenan don ya shaida masa halin da ake ciki ya gama shirye-shiryen komai gobe insha Allahu za su taho daga awa tasu zuwa nan Kano shi kam alhaji gaba ɗaya ya gama ruɗewa ji yi sama yake ko a ƙasa ne shi kan ma bai sani ba bai ma san wace irin sallama suka yi da abokan nasa ba jikin shi gaba ɗaya rawa yake ya fi ƙarfin minti goma a zaune yake takumi idan shi ya kada yayi jajir aikin tashin hankali salati kawai yake cikin zuciyar shi yana tunanin Abbas Allahu akbar duniya Allah sarki Abba ashe ci wannan na tafiya ne Abbas ya sha wahala sai dai addu'a Allah ya sa ƙarshen wahalar sa kenan gaban sa yanke ya fadi da tuno da Hajiya babba da irin shakuwa da kaunar da ke tsakanin shi da abba gaba ɗaya sai ji ya sake shiga cikin tashin hankali haka nan ya tashi jiki babu kwari ya fito daga office din amma yake shaidawa abokan aikin sa abin da ya faru da yawa sun san Abbas saboda yawan zuwan da yake yi wurin Alhaji ko kuma idan ya turo kayan da yakan zo ya yi clearing da sauransu shi yasa gaba ɗaya su ma jikin ya sanyi da suka ji batun rasuwa tare da addu'a Allah ya ci kanshi Hajiya jinta kam da kyar aka saka ta a mota don zuwa airport don tsananin kukan da take yi bakin ta ya gagara yin shiru da fadin Allah ya ji kanka Abbas Allah ya sa ka huta kai kuka har ta gode wa Allah shi kam Alhaji Ahmad tunanin yanda zai shiga gidan shi ya kai labarin rasuwan Abbas yake saboda ya san ba karamin abu bane a wajensa har suka sauka a Kano da misalin karfe biyar na yamma dama tun kafin ya taho ya yi waya da ofis din su na Kano ya ce su tura masa mota airport filin jirgi don su ɗauke shi zuwa gidansu suna sauka bayan sun fito suka samu direban yana kiran su anan ya dobe su zuwa Nasarawa GRE shi kuma Alhaji Ahmad tsabar fargaba kawai bai ma san sun iso gidan ba don hankalin shi baya tare da shi a cikin harabar gidan bayan motar su ta tsaya a tiku ne da Hafiz da wasu abokansu su biyu suna jingine a jikin motar a teku. suna hira ganin shigowar motar yasa gaba daya suka mai da hankali kan motar yaran ne suka fara fitowa don dama da yaran su gaba daya suka taho idan kowa yayi kwazai kwazai Hajiya Bintu ma ita ma ta fito da kyar Shikan Ahmad kasa fitowa ma yayi daga gaban motar don gaba daya cikin sa ya gama mutuwa Hafiz ya kura musu ido zuciyarsa tamkar za ta fito waje Hajiya Bintu tana fitowa daga motar ganin su a teku bata san lokacin da ta zube a wajen ba tana ihun kuka gaba ɗaya kanta suka yi suna tambayar lafiya shi ko hafiz motar ya nufa inda amar ya karasa ɗaya a waje amma ya gagara fitowa daga motar da kyar hafiz ya fito da su yana tambayar su wai menene gaba ɗayan su babu wanda ya kawo abbas a ransa sai jin suka yi hajiya binta na faɗin wayo allah abbas ku abbas ne abbas ne ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mutuwa tambari kafin ka ce me gaba ɗaya gida ya gama har cewa kuka kawai ake yi ta ko'ina dan adam kuwa a tamkar ne a gidan kowa ka gani a cikin tashin hankali irin tashin hankalin da zuriyan gidan nan suka shiga babu abin cewa don ko mutuwar mai gidan wato alhaji hayatu ba ta ratsa su irin mutuwar abbas ba dan shine zuciyar gidan nan kowa son su yake don ƙaunarsa tamkar shi kaɗai ne ɗa a cikin gidan mami sharutu kafin salon magariba su manta biyu mutuwar nan ta shige ta fiye da tunanin mutum matan gidan nan kuwa ina baka iya ganin idan kowace hajiya babba na cikin ɗakin ta zaune akan katifa hannunta riƙe da tasbaha hawaye ne kawai ke zuba a idanunta tamkar farko wani abun ma yakan tokare mata a wuya zai tsaya mata kallon mutane kawai take tamkar a mafarki take ganin abin da yake faruwa zuciyarta ta kasa tunano mata komai sai faman juyayin abin da kunnen ta ke jiyo mata wai a bas Allah yayi masa rasuwa komai na ta tsaya tak dakunan matan gidan nan taf yake da jama'a ko ina cikin gidan nan babu matsakar tsinke har waje da jama'a da ke dankare a gidan nan amma tsir kake ji dan tsananin tashin hankalin da kowa ke ciki sai da shi shekiyar kuka da ke fitowa to kai bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi kaunata littafi na uku wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a re ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne a daidai inda duk jama'a da ke dankare a gidan nan amma tsit kake ji don tsananin halin da kowa ke ciki sai dai shashshekar kuka da ke fitowa ta ko'ina Bayan sallar Isha'i aka sanar da jama'a sai gobe ne da misalin karfe ɗaya na rana za a iso da gawar Abbas. Saboda haka ana yin sallar azhar za a yi jana'izar sa. Wasu sun tattafi gidajen su amma da yawan ƴan uwansu a nan suke kwana. A ranar da gidan nan babu wanda ya runtsa, tsabar tashin hankali. Hafiz gaba ɗaya ya yi wa sauran ƴan uwansu da ke wasu ƙasashen waya ya sanar da su halin da ake ciki. duk su ma sun yi alƙawarin za su sallaci gawar Abbas tun bayan salar asuba gidan nan ya sake fara cika da jama'a da suke tuttuɗowa ta ko'ina kamar za su tsaga shi waɗanda suke wasu garurukan kafin sha ɗayan safe duk sai isowa suke ta yi tun sha biyu saura su Atiku da su Hafiz da sauran ɗimbin jama'a suke filin jirgin Malam Aminu Kano don sauraron isowar su Suleiman Karfe ɗaya daidai jirgin ya iso, gaba ɗaya hankalin jama'ar wajen nan ya tafi kan jirgin nan. don sauraron fito da gawar Abbas. Sai da kowa ya gama fitowa sannan su Yahuza suka samu fitowa. Maryam kan na jikin wata ma'aikaciyar jirgin wanda tun kafin su taho ita aka saka ta shigar da ita ciki. Kuma ita ka dinga kulawa da ita har Allah ya sauke su lafiya. Gaba ɗaya ba ta cikin hayyacinta da kyar take daga ƙafarta sai da suka fito ne sannan aka yi ƙoƙarin aka saka ta a motar Abdul Hakim. ganin yadda aka fito da gawar Abbas ana turo ta ba karamin sake daga musu hankali yayi ba sai yanzu suka sake tabbatar da lallai Abbas ya rasu tun daga shi nan a gaban su ana tura shi Allahu akbar duniya da kyar Isa ya saka Hussein a mota saboda tsabar kukar da yake kamar ba namiji ba don su sun yi sa'a sun samu jirgi tun bakwai na safe suka sauka haka nan bayan sun saka gawar a mota gaba ɗaya suka nufo gida don yi masa wanka zuwa gidansa na gaskiya isowar su gidan da gawar Abbas da shigowar su Suleiman da Maryam gaba ɗaya ya sake dawo da komai sabo don gaba ɗaya gidan na rudewa yayi da kuka wani baya jin na wani ita kan Maryam sashenta ganin an shigo da ita ne Halima ta karbe ta suka wuce can cikin ɗakin tamkar wacce aka watsa kayan wanki haka ta watsu akan gadon kowa ya ga halin ta shiga sai ya tausaya mata sai ta saka shi hawaye ko bai niyya ba adda ta taba tausaya Maryam ba irin na yau don ita ma kuka take tsakaninta da Allah dan tsaba tausayi gaba ɗaya jama'a gidan na tare da Maryam ɗakin nan har zuwa ta a cike yake da mutane ba a shigo da Abbas nan ba a can cikin gida ta gefen sashin mahaifinsu annan aka wanke shi aka fito da shi don yi masa sallah karfe biyu da rabi tuni har an kai shi kushewarsa an dawo ana ta faman karɓan gaisuwa gaba ɗaya jama'a gidan nan duk wanda ka kalla tamkar ya shekara guda yana ciwo tsabar bugun da mutuwar a Abbas ta yi musu saboda duk yawan sunan in ban banda mahaifinsu da kanwarsu babu wanda ya taba rasuwa a ƴaƴan zuri'ansu shi yasa gaba ɗaya abun ya taba su Husna na tare da yara ita kam harkan gaban da kawai take yi da sauran yaran gidan abinka da yaro bata ma san me ake yi ba sai da duk wanda ya shigo idan bai sani ba aka nuna masa ita ana Allah sarki gaba ɗaya bata ma san maman da ta dawo ba hakan nan aka ci gaba da karban gaisuwa har kwana bakwai Hajiya babba na ɗakin ta tare da su mami Saratu suna kwantar mata da hankali Maryam na sashin ta tare da Yalwa da Harira sai da aka yi sadakar bakwai ne sannan Harira ta tafi aka barta da Yalwa Maryam na cikin wani irin hali wanda ita kanta sauki kawai take nema a wajen Ubangiji komai na ta ya canza ta zama abar tausayi yanzu ne ta ƙara tabbatar da maraici a kanta ta tashi babu uwa ba uba sai kakarta wanda ta nuna mata kauna ta maye mata gurbin uwa da uba wanda goggo bata bari ta marakin iyaye ba a rayuwarta don duk abin da uwa da uba za su yi wa ɗa goggo ta yi mata fiye da wannan don ta ci wasu masu iyayen magata lokaci ɗaya ta rasa goggonta mai son ta da ƙaunarta ta shiga cikin wani hali na kunci da damuwa da tashin hankali To amma kasancewar ta samu miji na kwarai mai son ta da kaunarta wanda ya jajirce akan al'amarinta ya jawo ta a jikin sa. Ko da yaushe yana tare da ita yana ta. Yana tarere ta ko tagumi ya ga ta yi sai ya ji dalili. Balantana ya ga hawayenta a ranar babu zaman lafiya ya shiga damuwa kenan. Shi yasa sautari ko abu yana damun ta takan yi iya bakin ta ta ga ta daure don ta san halin da ta shiga ita ma ba daɗin take ji ba. Sam Abbas bai bari ta yi maraicin gaggonta ba. Duk hanyar da ya san zai bi don ya faranta mata ita yake bi. Yau gashi ma ta rasa shi, waye zai lallashe ta? Waye zai faranta mata rai? Waye zai ririta ta kamar kwai? Waye za ta kalla ta ji daɗi a sararin duniyar nan? Waye wanda za ta samu ya maye mata gurbin mijinta? Tana ganin har abada ba za ta taɓa samun ƙaunar Abbas ba. Halayyarsa da ɗabi'unsa da komai nasa ya bambanta da na mazan wannan zamani. ko mutuwar goggo bata shige ta irin mutuwar Abbas ba don gani take yi har yanzu kamar ba da gaske bane Abbas ya rasu sun yi irin tafiyar nan ne da suka saba shi da su Hafiz zuwa wata kasar sun kusa dawowa to amma ta san zuciyarta tana faɗa mata ra'ayinta ne tare da yaudararta wanda ya mutu har abada ba zai dawo ba ya tafi kenan inda tana wannan shine ta ji komai ya fita a ranta duniyar nan wato ita da Abbas sai dai a lahira idan suna da rabuwar haduwa Yalwa na iya bakin kokarinta kan Maryam. Haka nan ƴan uwan Abbas da iyayensu kowa lallaba ta yake. Ko yaushe suna tare da ita kullum kofar ta zaka same ta da jama'a. Duk da dai ita Maryam din babu alamun walwala a tare da ita. To amma duk da hakan tana iya bakin kokarinta daga ta daure don tana lura da su duk lokacin da suka ganta da walwala sukan ji daɗi fiye da kima. Shi yasa takan daure wa zuciyarta damuwa da take ciki. Tana jin daɗin zama da Yalwa sosai don mace ce mai matukar ƙoƙari tana da son mutane. Ta iya karɓar jama'a. Ga ta da tsafta kuma ba ta da girman kai ko kaɗan. Yar kanwar goggo ce ta taɓa zama a gidan goggon tun tana budurwa aka yi mata aure a nan cikin garin Kano a unguwar Gwammaja. Ta haifi ta guda ɗaya daga nan auren ya mutu ta koma can ƙauyen nasu ta sake yin wani auren. Daga kan zulai ɗin ba ta sake aihuwa ba. Shekara wajen hudu kenan da mutuwar mijinta a can garin nasu. yanzu haka zulai din tana nan a gwamnati din tana aure da 'ya'yanta har sai auren babbar yarta Maryam ce ta roƙe ta ce don Allah su zauna tare ta ringa ɗebe mata kewa shi yasa ita ma ta yarda ganin babu abin da take a can ƙauyen nasu. Ba aure ba iyayen ma babu su shi yasa ita ma ta yarda ta yi zamanta a wajen Maryam ɗin. Kuma gashi tana kusa da yarta da jikokinta. Ita ma Zulai ɗin tana yawan zuwa nan wajen su gashi yalwa tana iya kwantarwa da mutum hankali da kalamai masu daɗi. kamar ba a ƙauye take ba ga amana da gaskiya shi yasa Maryam ta sake rike ta sosai Husna ba ta wani damu da shigowa sashen Maryam din ba dan yawanci idan ka ga mata shigo sai dai ka ji tana neman babanta duk sanda ta shigo tana neman sa hankalin Maryam kan sake tashi sosai dan sautari tari Husnan ta dinga kukan kenan wai sai Maryam ta kai ta wajen babanta ko kuma ta shiga ɗakin sa ta yi ta kwala masa kira lokaci da dama sai dai Yalo ta fita da ita da dabara. don ganin halin da Maryam ke shiga don ita gaba ɗaya mata ta daina shiga ɗakinsa. Don ita ta shiga yakan tuno mata da abubuwa da dama a rayuwarsu da Abbas wanda ke sawa take shiga cikin wani irin hali. Shi yasa shiga ɗakin gaba ɗaya ya fita a kanta. Watan Abbas biyu da rasuwa aka raba gadon shi an ba Maryam nata kafan. Ta yi matukar mamaki ganin irin kuɗaɗen da aka bata, wai duk nata ne ita kaɗai, banda na Husna. Don nata su Hassan aka baiwa, dan sun ce su za su dauke ta su rike ta hannunsu za su kuma tafi da hajiya babba ma sannan an ba ta fili babba a hoto. ta sake a Abbas ya tara irin waɗannan kuɗaɗen amma bai amfane su ba sannan a gadon mahaifinsu tunda ba komai suka rarraba ba an ɗora sunan Husna akan a Abbas Maryam ta sake tabbatarwa sun rabu da Abbas kenan har abada tunda aka yi batun Husna za ta koma hannun su Hussein Maryam bata wani daga hankalinta ba tunda lokacin ubanta yana da rai ma a wajen su take Balanta balantana yanzu da baransa ta san ko mafarki ba za su bar mata ita ba gashi dama ba wata shakuwa ce sosai tsakanin su ba ita dai fatanta a kullum Allah ya raya ta kuma fata yin komai don ta sa duk wanda za su yi mata ko ita iyakaci kenan don kaunan da suke mata da mahaifinta tunda ta san kar zuriyan su Abbas babu wanda baya kaunar Husna babu kuma wanda zai bai gwada zai dauke ta ba don dai su Hassan din sun kike ne shi yasa kowa ya kure ya bar musu ita Maryam na kwanta a ɗakin ta da safe a lokacin yalwa ta shiga cikin gida wajen su Hajja. Tunanin duniya kawai take yi, wai ta Maryam ita ce ke cikin wannan hali. Yau an wayi gari ita ce uwar kanta da uban kanta. Ta kasance ba ta da wani wanda take karkashin sa, wanda zai ce yi ko ki bari. duk abin da ta yi a rayuwarta duk da ba wani shekarun kirki gare ta ba amma duk yanda matsalolin rayuwa suka bi suka da ta duk da ma ta yi sa'ar 'yan uwan miji masu ƙaunarta wanda ko ta yi sai sun nemi su ma san me yake damunta kowa lallaban ce yake a iya tsawon zaman Maryam ta kaba Abbas ya sha addoyi a wajenta duk bayan 'yan kwanaki sai ta sake alkur'ani ta yi masa ta yi wa gwaggwanta da iyayenta har Allah ya sa ta fita daga takaba gaba ɗaya uwa Abbas sun ce babu inda za ta je ta ci gaba da zama a gidan har lokacin da Allah zai sa ta samu mijin yin aure mai sauraro a yau ma a anan zamu da sa'ani a shiri na gaba manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi kaunata littafi na uku wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda gaba daya ƴan uwan Abbas sun ce babu inda za ta ci. ta ci gaba da zama a gidan har lokacin da Allah zai sa ta samu miji ta yi aure ita dai Maryam ba haka ta so ba ta ji kansu barta ta koma gidansu Tashin gugunta ta share ta zauna ta zuba sarautar Allah ido ta ga yadda Allah zai yi da ita. Don gani take a nan din tana zaune ne kawai ba dan tana jin daɗin zaman ba. Tunda ko kewar Abbas kawai ta shi ta damuwa. Gashi tana ganin za ta ɗora musu nauyi wanda bai zama dole a kansu ba. Ga nata ga na yalwa. Tunda ta san ba za ta iya rabuwa da ita ba. To amma ba za ta iya nuna musu ba kuma ta san su ɗin mutane ne masu alheri. suna rike waɗansu ma balantana ita da suka kaunata da gaske a cikin waɗannan kwanakin aka gama shirya tafiyar su Hajiya babba da Husna dama ana jiran Husna ne ta ƙara su zangon karatunta na ƙarshe Hajiya kan ba ta ma da lafiya sosai haka nan Hassan ya dawo ya ɗebe su ita kan Maryam ko sallama ba ta iya shiga ta yi wasu Hajiyan ba saboda ba za ta iya ba Don yanzu ta fi tausayawa Hajiya babba a kan kanta don hajiya tana cikin wani irin hali sai da addu'a da fatan Allah ya bata lafiya ya ja da nisan kwana Maryam ba ta jin daɗin zaman haka jigum ita kaɗai shi yasa daga ita har yalwan a cikin gida suke wuni wajen su hajiyar mu ko kuma ta tafi gidan mami Saratu ko kofar kuburan Hafiz idan aka kwana biyu kuma ta kan je gidajen su Bara'atu ko gidan Isa wajen Asiya gidansu ne bata cika zuwa ba saboda ba daɗin zuwan da take yi ba gidan baya mata daɗi ko kaɗan gashi har yanzu ba wani shiri suke yi da addaba. don kwanaki ma da ta je gidan sai da ta yada mata magana da kyar mata amsa sallamarta akan auren ya Usman don yayi aure to shine ada tace tunda sashin goggo babu kowa kuma ba komai za a yi da shi ba me zai hana ya gyara ya shiga ya zauna shine baba Awwalu a a'a ba zai yiwu ba sai dai ya koma ta wajen kicin din su ta baya tunda akwai fili yayi dakuna a wajen don kofar goggo ba nasa bane gadon Maryam ne tun daga mahaifiyar ta ne Mairama ta kowa sani shine addan ta fito me Maryam za ta yi da wannan rubaddan jin ta samu duniya baba Walu dai ya ce ba zai yi ba sai dai su je wajen Maryam ɗin idan ba ta so su ara to adda ta ce Usman ya ci ƙarfin aro a gidan ubansa ita da ba gidan ubanta ba ma ta samu gado balle shi baba Auwalu yake kinga irin waɗannan maganganun naki ne yasa tun gwagwana da rai tace a raba a fitarwa Maryam babba gadon ta don tana da gadon mahaifinta a wa yarta don tana ganin idan ba a yi hakan ba wata rana zaki iya hana Maryam shigowa gidan nan bayan shi yasa ta dage sai da aka raba gadon nan kuma ga irin ta nan ni ba na son irin waɗannan maganganun da suke fitowa daga bakin ki a nan ada ce ta faɗa da faɗan maganganu kala kala tace kuma Usman ko kyauta Maryam ta bashi sashin gogo baya so shine daga baya Usman din ya gini a can sashin su daki da falo a mammatse tun daga lokacin ada ta sake dawo da tsanar Maryam aranta Maryam ba ta zo bikin ba don tana ta ba amma akwati biyu ta aiko guduma wata a ba Usman ya kara a kayan auren shi shi kansa bai sayi irin kayan da Maryam ta siya masa ba duk da haka kuwa bata burge Adda ba a kullum Suleiman idan zai shigo gidan nan yakan yi kokari ya ga ya shigowa da Maryam wani abu irin yanda Abbas yake yi mata sannan yakan zauna a falon ta su yi ta hira a gaskiya Maryam na jin daɗin yanda Suleiman yake mata ba karamin irin mata kewa yake yi ba hakan nan Hafiz duk tafiyar da za su yi ta daban ce yakan ce shi da Atiku duk da dai ta san yana faɗa ne kawai don ya kare Atiku tun da ita lura har yanzu biya wani sakar mata fuska yake yi ba idan sun haɗu iyakaci ta gaida shi ta wuce idan kuma a cikin gida ne yana zama a waje yake ko za ta shi ta bar wajen shi kansa ya lura da yanda take yi masa shi yasa shi ma ya kara fita a ta. Amina kuwa sai su yi watan Allah biyu suna gida ɗaya amma ba su ga juna ba, in ba wani abu ne ya taso ba. Ko kuma in ta ga dama ta shigo cikin gidan gai da matan gidan, don hajiyar ma tana Lagos gidan ya Ahmad. Hajiya mama ce kawai a gidan. Bara'atu ta haifi ɗanta namiji ana saura kwana uku suna kullum sai an tura kai ta zo ta ɗauki Maryam a motar ta sun je gidan Bara'atu don shirye-shiryen sunan. Komai suke yi Mami ta rasa ta ɗauka musu komai wani lokacin kubran hafiz takan biyo su don ita ma mai karamin ciki ne da yana wahalar da ita sosai ranar suna da safe bayan an gama kai komai gidan mai jego don komai na abin da za a ci a nan gidan akai kuma su maryam din ne suka tsara komai bayan sun tabbatar da komai an wuce da shi suna tsaye a daidai kofar kubra ita da kubran suna jiran an anti ruqayya ta shigo cikin gidan dauko wani abu dama da sashen hafiz da na atiku a jere suke sai ga Amina sun fito daga nasu sashin ita da Atiku yana rike da hannunta tun daga nesa take yi wa Maryam kallon sama da ƙasa Maryam na sanye da doguwar rigar shadda mai tsada sosai kalar ruwan ƙasa shadda ta rasa aiki tun daga sama har ƙasa ta yi matukar yi mata kyau ta yaka farin gele mai watsan ruwan gwal gashi ta yi wani irin fari da kyau ta yi wata ƴar ƙiba daidai har suka iso inda suke idon Maryam na ƙasa da in akwai abin da take jini a gidan shi ne su haɗu da Atiku ko matarsa tunda ta rura ɗan rainin hankali su Kubra ta yi saurin faɗin an kwaya Atiku ina kwana yana murmushi yake faɗin lafiya kalau sarkin aiki yana ofis sun bakwai da rabi ko yana nuna hafi Kubra ta ce kai ma ina ganin ai anti Amina ce ta dawo da kai yana murmushi yana kallon ta yace kamar kin sani kuwa wai duk motocin da ke gidan nan amma sai an wahalar da ni wai sai na zo na kai ta gidan suna da kaina ko kubra dariya kawai ke yin ta san kaɗan daga cikin aikin amina ita dai maryam na gefe ta ce musu komai ba ita ma aminan ta yi magana ba zuwa can maryam ta kalli a cikin san ta ce mishi ina kwana shi ma kallon ta yayi sama da ƙasa sanai amsa lafiya kalau daga haka babu wanda ya sake cewa komai sai ga antu ruƙayya ta fito abun mamaki amina har da rungume ta Maryam da Kubra suka kalli juna suna mamakin halayyar Amina. A nan gaba ɗaya suka fito harabar gidansu, suka shiga motar anti rukayyan shi kuma Atikun ya ɗauko Amina. Maryam na faɗi a ranta wahalalle. Haka kawai mace ta yi ta wahalar da kai. ita ma ruqayyan complain din da take yi kenan akan aminan har suka iso gidan bara'atu kusan tare ma suka iso A Tiku ya riga su isa ya aje aminan har ta shiga cikin gidan shi kuma yana kokarin ya juya da motar su kuma suka tsaya yana magana da Ruqayya amma gaba ɗaya idan shi yana kan Maryam ganin kallon da yake mata ne yasa ta bata rai ta kai da kanta har suka shiga cikin gidan idan shi yana kanta a cikin gidan sannan ma wunin ranan har Amina na hakikance akan gado Bara'atu tana kallon mutane ɗaɗɗaya ko abinci akan garin ta tace an yi suna lafiya komai yayi kyau an sa wa yaro suna Muhammad Sani bayan suna da kwana biyu Maryam tana cikin gida Suleiman ya aika ta zuwa Shi ne ta fito ta same shi a mahadar da zaka shiga cikin gida anan suka tsaya da shi yace mata yana sauri ne zai je waje idan ya shiga ciki zai bata lokaci shine suka tsaya a wajen suna magana sai ga Atiku shi kuma zai shiga cikin gidan yana shigowa inda suke idan shi akan Maryam ita kam tana ganin shi tayi saukin sun kai da kanta kasa suka yi saurin kama hannun shi da Suleiman yana faɗin. ina ka shiga ne tun safe muna ta neman ka ko kun haɗu da Hafiz Suleiman ba mu haɗu ba amma ya yi min waya yanzu ma can zan wuce na kawo wa anti na ta ne shi yasa. Atikun ya jiyo a hankali ya sake kallon Maryam ɗin da ta juyo da kanta. Can tana kallon wani wajen. Ya ɗan sosa kansa kaɗan yana murmushi yace Ni ba mu gaisa ba ma ina wuni madam. Sai ta ji wani abu irin bambar ƙwai ta jiyo da kanta a hankali suka hada ido. Ya sake sakin murmushi. Ta mishi lafiya ƙalau. fuskata babu yabo babu fallasa Atiku yace to Suleiman antin naka ita ba ta son sakewa da mutane ne musamman ni ko me yasa Suleiman yana dariya yace gaskiya sai dai kai din amma Maryam Aishi sanni Atiku ya girgiza kai yana dariya yace to ina ganin ya kamata in gyara ko Suleiman yace gaskiya da na ji dadi Eh dai Maryam duk me haushi ya ishe ta tamkar ta bar wajen haka take ji Suleiman yana dariya yake baki ce komai ba antina. Kallon shi kawai ta yi ta baki ba tare ta yi magana ba. Atiku ya ce ni bari in shiga ciki idan ka dawo daga aikin don Allah ka same ni a ofis saboda mu san abin ne ko? Suleiman ya it's okay sai na dawo din. Atikun ya wuce ta gefen Maryam din yana kallon ta yana murmushi yana faɗin. To madam sai an jima ko? Daga masa kawai sai ba tare da ta ce masa komai ba. shi ma Suleiman din yace zai tafi sai in ya dawo zai shigo tare suka fita ita ma ta wuce sashen ka. don ta tsani ganin a cikin nan Ranar Asabar tana zaune a falonta tana kallon TV a ranar Yalwa ta je gidan Baba Awolu da shi da yake da safe ne wajen misalin karfe goma. Tana sanye da riga da skirt yan kanti farare digo-digon ja a gaba ɗaya jikin kayan sun mata kyau cotton ne ta ɗaura dangele karami a kanta. Skirt ɗin dogo ne a ƙasa sallama ta biyo a bakin kofar shigowa har ga Allah bata taba tsammanin ganin shi ba ta dauka mazan gidan nan da ke yawan shigowa dama ta san ba Suleiman bane dan shi yana Lagos sun jiya sai talata zai dawo gaban ta mugun faduwa ganin wanda yake shigowar a cikin kallon shi kawai take bakin ta a buɗe don rabon da ya shigo kofar nan tun a bas yana jinya har ya zauna akan kujerar ta gagara cewa komai yana murmushi yake faɗi yaya dai madam Ina mamakin gani na ne a nan ko? Mai sauraro a yau ma a nan za mu dasa aya. A shiri na gaba za mu ɗaura daga inda mu.